etnopolo hitzuri, label bat da, e, frantxas e, kultur ministeritzak e, emaiten duena, eta gaur egun badira frantzia mailan bederatzi dutenak. Label hori egina da ikerketa eta uh, kulturaren arteko lokariak azker, Eta adibidez guri ebana izan zauku, jadanik kultura mailan uh, eh, maiten baitugu bereziki hauzko tasunaren alogean lan importanta azken uh, hamar e, eleketa bilketa programa horrekin, hauzko memoriaren bilketa horrekin. Eta intxusen bilketa hori sertatu baitugu azken urte hotan ikerketa antropologiko bat. Beraz, lan hori konutan hartuta, eskaera egin eginuen gaurek eta eta hori, eskaera hori biztan dena onartu dutela. Label hori ematen da erakunde bati, programa bati, hor ekeri emana zaio labela. Beraz hor eh, labela ekeri emana da, baina eskaera bi egiturak eh, eraman dute, hor bada eskual kultura eta bada... Pariseko giza zientzien goi mailako eskolak, ekolde eh, hot ditu edo zian sozial. Labela hori esker, zerbait berezi eh, lortzen duzue? Erran dutam ezela, eh, etnopoloak sustatzen ditu, bai kultura eta ikerketa ari diren egiturak, eta eh, egitura horiek, beraz, labela eskuratuz geroz, behar dituzte ikerketa, formakuntza eta hedapen mailan, programa, programa batzu eraman. Baina programa horiek ez dira nola nahik eremanak, etno polo bakotsak baitu gai bat identifikatzen duena etno polo hori. Beraz, gu gehien bat eh, identifikatuko gaituen gaia da ondarea eta sorkuntza da bien arteko lokari horren aztertzea egunero nola bizi den eskolegi untan ondarea eta sorkuntzaren arteko lo lokari hori beaz hori izanen da gure marka ejan eta horren gehien bat nagusiki ez bakarrik baina nagusiki gai hori buruz eramanak izanen dira bai ikerketa bai formakuntza bai hedapen mailako programa horiek ala eta apa behi bat da, zer da zuentzat hori eh, bultzada bat, eh, label horrek zer da zuen Nik uste, eh, label horrek jadanik hemen dik sortu, eta hemen egin den zerbaiti emaiten duela ezagupen bat. Ara. Hori da gure ezat lorpen handiena, ikusgarritasun horren lortzea, kanpoari begira bestela, ara, gure indarrez eta horren buru herri unen indarrez lortu da hori, zenta hauzko eh, memoria hori biltzen duguna azken amar urte hortan, eh, biltzen dugu jendeko nartzen behitute beren lekukotasunaren ustea, eta proiektu urtan abiatu ginen ere eh, eh, Nafarroako Unibertsitate Publikoak eta Esko Kultur Fundazioak bultzaturik, behaz, Iruñako instituzio batzuek eh, bultzaturik abiatu ginen programa hortan, bon, horren buru hasia hemendik partitu da, eta guai e, loratzen lagunduko du berdin kanpoari begira label horrek.